Stoi pociąg na stacji, na drugim peronie Za minutę odjedzie, już go nie dogonię W tym pociągu jedziesz ty, machasz do mnie ręką Czuję, że zostałem sam ze swoją piosenką Hej, czy ty wiesz, że ja się w tobie kocham? Hej, czy ty wiesz, że to poważna rzecz? Hej, czy ty wiesz, że zdjęcia twoje oglądam? Hej, szkoda, że już nie zobaczę cię. Hej, czy ty wiesz, że ja się w tobie kocham? Hej, czy ty wiesz, gdzie to poważna rzecz Hej, czy ty wiesz, że zdjęcia twoje oglądam Hej, szkoda, że już nie zobaczę cię Ja robiłem rytmy do tego. To nie rób rytmów No ale czemu to jest fajniejsze? To jest... Wiesz jak to. Słuchaj, a nie robisz No fajnie to było słychać. Minęło już parę lat gdy straciłem wiarę, wszystko we mnie wymarło Błąkam się, nie wpalę, patrzcie mnie Coś się ze mną dzieje, już nie mogę Chyba tak, chyba oszaleję Hej, czy ty wiesz, że ja się w tobie kocham? Hej, czy ty wiesz, że to poważna rzecz? Hej, czy ty wiesz, że zdjęcia twoje oglądam? Hej, szkoda, że już nie zobaczę cię. Hej, czy ty wiesz, że ja się w tobie kocham? Hej, czy ty wiesz, że to poważna rzecz? Hej, czy ty wiesz, że zdjęcia twoje oglądam? Hej, szkoda, że już nie zobaczę cię. Brawo! Uciekaj się dalej! Brawo, brawo. Brawo, Dawid! Brawo! Bardzo ładnie bardziej co Gdy straciłem wiarę, wszystko we mnie wymarło Błąkam się, nie wpalę, idę pracę, co za cud Błysnął we mnie płomien, już na stacji stoisz ty Na drugim baronie Hej, czy ty wiesz, że ja się tobie kocham? Hej, czy ty wiesz, że to poważna rzecz? Hej, czy ty wiesz? jeżdżę zdjęcia twe oglądam Hej, szkoda, że już nie zobaczę cię Hej, czy ty wiesz, że ja się w tobie kocham? Hej, czy ty wiesz, że to poważna rzecz? Hej, czy ty wiesz, że zdjęcia twe oglądam? Hej, szkoda, że już nie zobaczę cię! O, o, I've got some